الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Islamska internet stranica Minber وحماك أبغي يا إلهي راجعا منك الرضا قل هذه سبيلي أدعو Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. إنك غالا الله يا نعمي كبانت مسلمان أنا من المشركين Islamska internet كلما فتح أو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati.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 Nema vrijednijeg obreda u islamu niti vrijednijeg postupka koga čovjek može učiniti na dunjalu kod namaza. Kada bismo svakoga dana napravili po jedno druženje ili predavanje i posvetili ga namazu, ne bismo mogli dati namazu pravo i hak koje zaslužuje. Uzvišeni Allah te barake o kada je propisao namaz svojim robovima Propisao ga je 50 puta u jednom danu. Kako ćemo dati pravo i badetu koji je propisan 50 puta u jednom danu? Kaže šejhul Islam Ibnul Kajim rahimahullahu ta'ala dovoljno je namazu šerefa i vrijednosti i oblike to što je propisan 50 puta. Mi klanjamo danas 5 dnevnije namaza. To je dobrotom i milosti Allaha Đelešanu prema svojim robovima i prema poslaniku Alehi Salatu Veselam, koji je nakon što je namaz propisan 50 puta, spustio to nama na samo pet namaza. Tako vam Allaha kažite mi, imamo pet namaza, kada mi je neko još kazao imate još jedan propisani namaz, gdje bismo ga stavili? Kada bismo ga klanjali? Kada bi nam neko kazao imate još dva namaza ili tri ili pet pored pet propisanih, kada bismo ih obavljali? Ili deset ili dvadeset još namaza i pet propisanih dvadeset i pet. Dvadeset i pet puta kada mu Ezin pozove hajjala salah, hajjala salah, ti bi se muslimanu morao odazvati. Dvadeset i pet puta. Dvadeset i pet puta. A šta je onda sa osnovom na kojoj počiva namaz, a to je 50 puta u jednom danu. Pogledajte druge islamske šarte. Post, postiš jedan mjesec u Ramazanu. U zimskim danima gotovo da ne osjetiš posta. Poslanik Alehi Salatu Veselam kaže u vjerodostojnom hadisu post zimi je, kaže, hladni plijen. Hladni plijen. Uzimaš nagradu bez muke. Pogledajte hađ, jedan put godišnje, jedan put u životu. Zekija također, jedan put godišnje. Ali namaz 50 puta svakoga dana. Što neminovno ukazuje na vrijednost namaza i njegovu odliku. Njegovo mjesto u islamu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame u hadisu koga bideži imam Tirmizi, Nesai, Ibn Mađe i drugi sa vjerodostojnim lancem prolosilaca po ocjeni imama Tirmizije i šeha Albanije. Rasul Amri al-Islam. Wa amuduhu salah. Wa zirvatu sanamihi al-đihad. Glavna stvar i najbitnija stvar za mu'mina vjernika u njegovom životu je namaz glavna stvar za čovjeka je islam. A stup tog islama i te vjere je namaz. A vrhunac tog imana islama je džihad. Borba na Allahovom putu. U amuduhu sala. I namaz je stup vjere. Došao je ovaj hadis u drugim oblicima. Pa bilježi imam bejheti u šu'bu limanu od Omara radijallahu ta'ala anhu da je kazao Estolatu imadu din. Jel da je od poslanika to prenosi. Namaz je stup vjeri. No, međutim, ovaj hadis nije vjerodostojan. Pa bilježi ponovo Ebu Nuaym, El Fadl ibn Dukejn, El Asbehani, u svome dijelu Estola, koji je umro 430. hijđarske godine, da je poslanik rekao ovdje Estolatu amudu din. I opet je ovaj hadis nije ispravan. Jer je došao putem Bilala ibn Jahje, kao mursan. Spekinuti lance prenosilaca. I bilježi ga je Dejleni u svome musnedu, musnedu Fideus, od je radijallahu anhu da je poslanik rekao es salatu imadul iman. Da je namaz, da je to stup imana. No međutim i ovaj hadis nije pouzdan. Ispravan hadis u ovome smislu jeste Rasul emri el islam u amuduhu sala. Amuduhu sala, namaz, stup, vjere, stup na kome počiva vjera. Zamislite jedan objekat koji počiva na jednom stubu. I kada bismo srušili taj stub ispod tog objekta, šta bi se desilo tim objektom? Nikakve vrijednosti ne bi imao, samo bi imao štetu po ljude. E tako je, braćo, i namaz za vjernika. Takav je namaz u islamu. Stub bez koga ne može čovjek biti pravi vjernik. On je paravan između pravog vjerovanja i nevjerstva. On razdvaja vjernike od nevjernika, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. El ahdu el ladhi bejna, bejnena o bejnehumu salah, temen terakeha fekad kefav. Ugovor između nas i njih, i granica i paravan koji razdvaja nas muslimanje od njih, to nevjernika licenjera, I munafika je namaz. Temen telek je hafekat djefar. Ako ostavi taj namaz, počinio je nevjerstvo. Namaz, stup vjere. Koga uspostavi, uspostavio je svoju vjeru. A koga sruši, srušio je svoju vjeru. I nema vjere. Kaže šehhul Islam ibnul Qajim, rahimahullahu ta'ala, čovjek koji dođe na sudnji dan pred Allaha Đelešanuhu, sa svojim islamom, sa svojim postom i zekijatom i hađom, sa svojom sadakom i dobročinstvom, sa svojim odgojom djece i slično tome, a ne dođe sa namazom, kaže, takav mu islam neće pomoći kod Allaha. Takav mu islam neće pomoći kod Allaha. Jer je to islam bez namaza, Allah Đelešanu ne prihvata takav islam. Kako da prihvati uzvišeni Allah te barak je oteala islam bez namaza? Kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao u hadisu, koga bilježi imam tirmizi u svome sunanu, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, evvalu ma juhasebu bihil abdu jaumel qijameti as salah, fa in salahat salaha sairu ameli, wa in fesedet fesede sairu ameli. Prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Prvo pitanje kad staneš robe pred svoga gospodara. Allaha Đelešanu da te obračunava za svoja djela, Biće namaz. Pa ako bude bio namaz ispravan, ako namaz bude bio ispravan, bit će ispravna i druga djela. Jer namaz čovjeka odraća od ružnih djela. Ako čovjek klanja iz dana u dan, a i dalje čini ružna djela, znači njegov namaz nije ispravan. On je od ove skupine. Inne salate ten hanil fašaj wal munkar. Wala zikru Allahi akbar. Wallahu ja'lamu wa tasnaun. Namaz odraća čovjeka od ružnih dijela. Prvo, zašto će čovjek biti pitan namaz? Bude ispravan namaz, bit će ispravna i primljena i druga djela. Ako ne bude ispravan namaz, neće biti ispravna i primljena i druga djela. Ovdje se, braće moja, radi o čovjeku koji ih klanja. On klanja, pa ako mu bude bio ispravan namaz. Jer se ne može kazati za čovjeka koji ne klanja, nije njegov namaz ispravan. Pa on nema nikako namaza. Neko se kaže da namaz nije ispravan onome koji ih klanja, ali ne obavlja namaz kako ga je obavljao poslanik, alaihi salatu wasalam. Namaz se mora obavljati onako kako ga je Allahov vjerovjesnik obavljao. Sallu kemara evitu muni u kaže poslanik alejhi salatu vesselam. Klanjajte kako ste vidjeli mene da klanjam. Vidio je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam čovjeka kako se navodi kod Buharije i kod Muslima da je ušao u džamiju i klanjao. Pa je klanjao brzo. Nije upotpunjavao ruku niti sečde. Pa kada je došao poslaniku, poselamio se, kaže mu poslaniku, alejke selam, irđija, fe salli, fe inne kerem tu salli. Kaže, vrati se, kaže, pa klanjaj ponovo, ti nisi klanjao. Tvoj namaz nije ispravan. Pa je ošao, pa se vratio, pa ponovo kanjao, pa na isti način. Pa opet došao poslaniku. Pa ga poslanik vrati i tako tri puta. Pa je rekao na kraju, Allahu poslaniće, pouči me, ja ne znam. Ne znam kako da klanjam, ja sam ovako naučio, pouči me. Pa mu je poslanik rekao, kada dođeš da klanjaš, donesi tekbir, digni svoje ruke u visini svojih ušiju, potom prouči iz Kur'ana, tako pa ga učio, pa kaže kada odes na, na ruku, smiri se potpuno na ruku, pa kada se vratiš, sa rukua. Potpuno se smiri, pa kad ode sa šest, i tako da svi pokreti u namazu budu smireni. E takav namaz prima Allah Đelešanu. Danas možete vidjeti muslimane u arapskom, islamskom svijetu nitnje na žure. Imaju sabra dovoljno. Za sve. Osim u namazu. Samo u namazu nemoju sabra. Kada klanjaju to se na brzinu uradi. Namaz mora biti obavljen kako ga je poslanik Alehi Salatu Veselam obavljen. I kaže Alehi Salatu Veselam, kaže, ne prijedi namaz čovjeku koji kada klanja, ne smiri svoja, kaže, leđa na ruku. Potpuno da bude smiren, potpuno. E tako se obavlja namaz. Braće moja, sahabi Rizvanullahi ta'ala alaihi međma'in, kada su obavljali namaze, znali su ptice slijetati na njihova leđa. Smatrali su i da su neke nepomične zidine. Jer bi ostao satima na ruku, ukočen, kao da je zamrznut. Tako je obavljao namaz. Samo bi ga mogao vidjeti kad učini s jednog rukua pređe na drugi, o, rukna na drugi. Ali ne bi mogao vidjeti kada je u namazu da se okreće na ovo desno, niti da pomjera svojim rukama, niti glavom, niti nogama i sve o tome. Smiren u namazu, potpuno. E takav namaz prima je Allah Đelešanu. I ko dođe sa namazom mimo takvog namaza, neće mu biti primljen kod uzvišenog Allaha. Zato je prava propast i šteta da čovjek dođe i da obavlja namaz i da bude musliman vjernik, ali ne obavlja taj namaz kako treba i dođe pred Allaha na sudnji dan i nema ništa. E to je propast. Nije propast za onoga koji ne radi. On zna da će u vatru. Ali bi propast bila za muslimana vjernika žrtvuješ se na lahom putu i daješ, učiš svoju vjeru i postiš i, i na kraju dođeš pred Allaha na sudnji dan i ništa nemaš. E to je prava šteta. Kaže Allah Đelešanu, hel etake hadithul gašije, uđuhu i jeume izin hašja, amiletu nasibe. Tasla, naren hadi. Vidješ, kaže, toga dana lica koja su umorna od rada. Cijelog života čovjek radio, radio, tasla naren hamije i onda sve to u džehennemu. E to je propast. Da čovjek radi i očekuje nagradu za, svoj, za svoje dijelo koje čini Allahu Đelešanu, a nakon toga ga Allah ne nagradi. Jer to nije činio na način kako je to uzvišeni Allah te barak je ta'ala propisao. Kažemo u ome, nama, u ome hadisu koga smo citirali spominju se ljudi koji obavljaju namaz ali ga ne obavljaju na način kako ga je poslanik obavljao. Pa i nije ispravan namaz i neće im biti ispravan ni primjer ni ostala djela. I kaže šehol Islam Ibnul Kajim i drugi učenjaci, onaj ko ostavi namaz, nikako ne obavlja namaz, takav nema nade u Allahovu milost. Ne može se nadati da će mu Allah Želešanu oprostiti. Nema na osnovu čega da se nada. Njegovo konto i njegov brojčanik je prazan. Taman na Dunjaluku da imao milijarde i milione koje je zgrčao i čuvao, to mu neće koristiti kod Allaha Đelešanu. Mora biti namaz ispravan da bi dalje mogao da dobije nagradu za ostala djela. I kaže šehhul Islam, Ibn Kajim ponovo, kaže ko ostavi jedan rekat u svome životu. Namjerno, jedan rekat, ne naman, jedan rekat. Dok ne iziđe vrijeme pravo namaza, kaže takav je gori kod Allaha Đelešanuhu. Takav je gori kod Allaha Đelešanuhu od onoga koji čini nemoral. I od onoga koji jede kamat. I od onoga koji čini homoseksualizam. I od onoga koji ubija ljude, on je najgore Allahovo stvorenje. Prenosi se u pojedinim predajama da je jedna žena bila u vrijeme Musa i Salam da je bila nemoralna da je najgore Allahovo stvorenje bilo što je na zemlji. Pa kada je Musa ukorio kazao je Allah Đelešanuhu, robe moj, ona nije najgore stvorenje. Ima ko je gori od nje. Pa je upitao Musa ala Islama, ko je to gori od nje, gospodar, kaže onaj koji ostavi namaz. Najgora stvar i najgore dijelo koje može musliman učiniti jeste da ostavi namaz. Nema gore stvari od toga. I kaže, ponovo, ako kaže ostavi namaz, poričući njegovu obavezu, smatra da namaz nije obavezan. Takav je od stanovnika džehennema. Nikada neće izaći iz džehennema. Nevjernik je, nije više vjernik u Allaha džehennema. Jer je Allah u Kur'anu na više mjesta propisao namaz. Namaz se u Kur'anu spominje na preko 90 mjesta. Propisao ga je poslanik sa ostalem u hadisu. I složni su islamski učenjaci iz prvih i potrebnih generacija da je namaz obavezan. Da je to strogi farz na svakog muslimana koji je punoljetan i pametan. I potom kaže, ko ostavi, kaže, jedan rekat u svome životu. Jedan rekat namaza ko ostavi u svome životu. A objasni mu se da mora klanjati namaz i sazna to, i potom mu donese neko sablju i kaže da klanja, pa neće da klanja, kaže takav je nedjednik. Ili ako umre bez te obe, ostavio je jedan rekat samo, klanio je tri od podne i nije četvrtog tio, i umre takav, a nije se pokajao Allahu, takav će, kaže, biti vječno u džehennemu. Taman nakon toga da nastavi oklanjati. Kada vidimo, braćo, ova, ove stavove islamskih učenjaka, naše uleme, a ovo su, braćo, stavovi učenjaka priznatih pravno mezherskih jeli upredjeljenja. Bilo da se radi o hanefijskom, ili malikijskom, ili šafijskom, ili hambelijskom, svi se slažu da je ostaviti namaz najteže grijeh. I kaže, ko umre takav, ode pred Allaha, ne pokaje se, takav nikad neće izići iz džahennema. I kažu, kada mu se donese sablja, kada mu se prijeti smrću, pa neće da klanja, kaže, ubija se riddeten, kao murted i otpadnik od Allahove vjene. Vidimo, draga moja braćo, da je ostaviti namaz najteži grijeh kod Allaha Đelešanuhu. Jer je to stup vjere. Islamski učenjaci kada govore o namazu, počivaju govor o namazu sa vrijednostima namaza i odlikama namaza i mjestu koje pripada namazu u islamu. Stoga ćemo mi uz Allahovu pomoć danas i u još jednom narednom predavanju govoriti o namazu, o njegovim odlikama i onome što se veže jeli, za namaz. Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je kazao u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim Bunijal islamu ala hams Islam se gradi na pet stvari. temelji se na pet stvari. Šehadetin en la ilaha in Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami salam, wa ita itai zekja, wa saumi Ramadane, wa hađi l-bejt, wa hađi l-bejti men istata'a ilaihi sabila. Islam se gradi i temelji se na pet stvari, na šehadetu. Da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu, da je on taj jedini kome se mora klanjati i koga se treba moliti potom obavljanju namaza. Kaže šehol Islam Ibnul Kajim, vidimo da je ovdje Allah Želešanu, kaže, učinio šart i uvjet za valjanost posta i zekijata i hađa namaz. Jer je prvo spomenuo namaz. Pa ako je namaz odatle ispravan, bit će i druga djela ispravna i primjena. A ako ne, onda i neće ni biti primjena kod uzvišenog Allaha te barake o teala. Pa onaj ko dođe po mislenju Ibnul Kajima, ko dođe pred Allaha Želešanuhu na sudnji dan bez namaza, kazat će mu se وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا kako kaže Allah Želešanuhu u suri Al-Furqan. I kaže uzet ćemo dijela onih koji su došli. Došli su sa svojim dijelima. Pa ćemo od tih dijela učiniti raspršenu i rasturenu prašinu. Ništa im to neće biti primljeno. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف Dijela onih koji ne vjeruju gospodara svoga bit će kao prašina i onaj prah kojim se igra vjetar jaki vjetar i oluja nikakve vrijednosti nema čas ga vidiš na jednom mjestu čas na drugom nema nikakve vrijednosti niti koristi kome zato draga moja braćo jer je namaz dijelo koje čisti čovjeka od njegovih grijeha koje počini. Namaz je taj filter koji čisti čovjekove grijehe koje čini. A svaki čovjek je griješnik. Neka niko ne pomisli da je bezgriješan i da ne čini svaki dan desetine propusta. To je nemoguće. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da je svaki Ademov sin griješnik i da se mora kajati, da se mora vraćati. A namaz je taj filter koji čisti čovjeka od njegovih grijeha koje počini. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga je zabilježio imam Taberani u svome muadžemu, as-sagiru, i dijal makdisi ol muhtara i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže kada dođe Allahov rob i stane na namaz, Allah Želešanu stavi njegove grijehe na njegovu glavu. Pa kada god učini ruku ili sežu ili neki pokret, tako ti grijesi spadaju sa njega. Odlaze i nestaju ti grijesi obavljanjem namaza. I kaže alaihi salatu wasalam u hadisu koga bilježe Buharija i muslim od Ebi Horeire radijallahu ta'ala anhu, kaže šta mislite kada bi bilo, bila rijeka tekla pored kuće nekoga od vas, I svaki dan se on kupao u toj rijec po pet puta. Bili moglo na njegovom tijelu biti nešto od ezijeta i nečisti. Pa su kazali, ne bi o Allahov poslaniće, nikako ne bi na njemu moglo nešto ostati. Pa je kazao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže, to je primjer pet dnevnih namaza. Tako pet dnevnih namaza čiste čovjeka. Čiste čovjeka od njegovih grijeha koje čini u toku dana jer u drugom hadisu se spominje da pet dnevnih namaza i džuma od džume i ramazan od ramazana čiste ono što je između toga. Ako se čovjek prođe velikih grijeha, ako se ne čine veliki grijesi. Čak dio učenjaka poput imama Ahmeda smatra da namaz čisti čovjeka i od velikih grijeha. Kažu namaz je vrijedniji od hađa. A hađ čovjeka čisti od mnogih tih grijeha. Pa kaže onda i namaz ga može očistiti. Prenosi se u hadisu koga bilježi Taberani u Eleusatu i drugi sa dobrim lancem prenosilaca kako kaže imam El Munziri da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao šta mislite kada bi čovjek radio na svome poljoprivrednom dobru i kaže kada, se, kada bi se vraćao kući prolazio bi pored pet rijeka i kada god prođe pored neke od tih rijeka on bi se okupao u toj rijeci. Da li bi moglo na njemu ostati znoja ili nečega drugog što ga edijeti Kažu ne bi o Allahov poslaniče Pa mu kaže Alehi salatu wasalam kazao je sahabima takav je primjer pet dnevnih namaza. Tako pet dnevnih namaza čisti čovjeka od njegovih grijeha koje počini. Kaže Huzeyfa radijallahu ta'ala anhu Onaj kaže ko porani ujutru na sabah namaz, da ga klanja u džematu. Kada završi svoj namaz, Allah Đelešanuhu pošalje meleka, pa mu kaže postavi na njegovu kuću zastavu Rahmana i zastavu imana, zastavu Allaha Đelešanuhu. Pa ne može toj kući prići šeitan. A kaže kada čovjek porani iziđe na pijacu, iziđe na pijacu bez potrebe, nema nikakve potrebe. Pijace su najgore kuće i najmrže Allahu Đerešanu. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u vjerodostojnom hadisu, koga bilježe ima muslim i drugi, kaže najdraže kuće Allahu Đelešanu su džamije i mesčidi. To je najdraže Allahu. Najdraže Allahu Đelešanu jeste da rob boravi u džamiji. Jer tvoj boravak u džamiji između dva namaza računati se namaz. Ti sjediš i pričaš sa svojim bratom ili učiš Kur'an, Allah ti upiše da si u namazu sahat ili dva ili tri koliko već boraviš ostani dođi ovdje na iftar da iftariš. Pa ostani do 9 ili 10 sati na večer Allah ti Đelešanu upiše po riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem 5 sati da se u Kaže najdraže Allahu Đelešanu su kuće su mesčidi, džamije. A najmrže kuće su pijace. Zašto? Jer je na pijaci prevar i laž i podbala i slično tome. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebne dove koje se uče kada se ulazi na pijacu da se čovjek zaštiti toga šera i toga zla. Pa kaže Huzeife, čovjek koji izađe na pijacu porani, nema nikakve potrebe, nego tako ide da hoda. Kaže, vrati se šeitan sa njim kući i postavi svoju zastavu na njegovu kuću. I onda kaže, više toj kući ne mogu prići meleki. Ostaje šeitanska zastava na toj kući. I kazao je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, U hadisu koga je zabilježio Ibnu Huzeyme u svome sahihu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. La je te vodovu ehadukum fe juhsinu vodu'e. Kaže neće se nijedan od vas sabnestiti. Onako kako je to propisao Allah Želešanu i poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Summe je'til mesčid a potom dođe u džamiju. La juridu inna salah. Neće nego namaz. Došao je u džamiju samo zbog namaza. Samo zbog Allaha džele šanuhu. La yuridu illa salate fi illa tebešpeše tebešpeše Allahu ilaih. Kaže ko dođe u džamiju hoće samo namaz da obavi zbog Allaha Đelešanu, kaže Allah se Đelešanu takvom obraduje kema je tebešpešu ehlul gaibi bi talatihi. Kao, kao kaže kada se obraduje porodica onoga koji je bio na putu, koji je bio daleko, koga dugo nisu vidjeli. Čovjek kod je možda godina se ne vrati, kako se njegova porodica raduje kada ga vidi. E tako se braćo Allah Đelešanu raduje svome robu koji dođe u džamiju da obavi namaz. Ti kad dođeš u džamiju, ti si Allahov gost, ti si došao kod Allaha u zijaret. Allahu Đelešanu si došao u posjetu. I zato džamija ima svoje edebe i propise i etiku koje se muslimani trebaju pridržavati. Džamija nije za dizanje glasova. Džamija nije za svađu i za prepirku. Džamija nije za nesuglasice. Nego džamija je da se muslimani vide. Da se upitaju, da međusobno rade i jedni i druge pomažu. Na bogobojaznosti i takvi da surađuju. A ne na griješenju i neprijateljstvu. Omer radijallahu ta'ala anhu je vidio dva čovjeka kako galame u džamiji. Pa je prišao i udarao ih svojim štapom. Kako bilježi imam Malik u svojim uveti. Pa su drugi ashabi kazali, pusti ih, kaže, oni su iz Jemena. Nisu oni stanovnici Medine. Kaže, da se bili stanovnici Medine, ja bih vama pokazao. عبدي ركب الفدا واطلبي ثأر الشاهين واطلبي ثأر الشاهين أيها السالك درب الصالحين يا أخا الإسلام يا ابن الخالد Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je čuo dva čovjeka izišao je da obavijesti svoje ashabe kako je došao kod Buhari i kod muslima da obavijesti svoje ashabe o lejletul kadr kada će biti Lejletul Kadr. Pa kada je izišao, čuje ta dva sahaba kako se prepiru o toj meseli i dižu svoje glasove. Pa je Allah Želešanu uzdigao tu noć i poslanik je zaboravio. Kaže, te un situha, pa sam zaboravio pa je to noć. Vidimo da je razilaženje među muslimanima i dizanje glasova u džami pogrdno. Ne samo to, Poslanik sa osem je čuo čovjeka koji je učio Kur'an povišenim glasom u džamiji. Kaže, nemoj to činiti. Bileži imam malik sa vjerodostojnim man se Kaže, nemoj to činiti. Jer kaže, svaki od vas moli svoga gospodara. Prizivaj zove svoga gospodara. Neko klanja, neko dovi, neko čini ovo, neko ono. Zbog čega dižeš svoj glas, pometaš pa svoga brata. A zamislite onda kako je ružno i kakav je to prizor kada muslimani dižu glas bez potrebe možda možda je taj, ta priča vezana za sam dunjaluk i za ono što je pogrdno. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže kada neko od vas vidi u džami čovjeka da traži izgubljenu devu ili nešto što je izgubio, reci da Bog da ti to Allah ne vratio. Da Bog da ti to nikad više ne vidio. Ili kaže ako vidite dva čovjeka da sklapaju trgovinu, kaži da Bog da vam Allah dao da vaša trgovina propadne. Jer džamija je mjesto gdje se ibadet čini Allahu Đelešanu. A nije mjesto za trgovinu i nije džamija pijaca i nije mjesto gdje se dižu ljudski glasovi. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim Men gada ilan mescidi eu raha e abda Allahu lehu fil džanneti nuzula kullama gada eu raha Kaže, kada čovjek iziđe u džamiju da obavi namaz zbog Allaha Đelešanu, svaki put kada iziđe, Allah mu pripremi mjesto u džennetu. Kada god iziđeš na namaz da ga obaviš zbog Allaha Đelešanu, Allah ti zbog tog Bog izlaska primjen, pripremi jedno mjesto u džennetu. Ljepše i bolje od onoga što si imao prije toga. Pa subhanake, ja rob. Zbog čega onda da musliman i vjernik ne iskoristi Dok god tu je milost Allaha Đelešanu, da na jednostavan način zasluži Allahu milost i blagodat, da dođeš da klanjaš Allahu Đelešanu dva rekiata. Navodi se u hadisima da će čovjek klanjati Allahu Đelešanu doći, abdestiti kako je propisano i klanjati dva rekiata kako je propisano i kaže iziće, preselamit će, a kaže nema jednog grijeha na sebi. Vidite kakva je milost Allaha Đelešanu prema nama, prema ome umetu. Kako je Allah Đelešanu, draga moja braćo, Opteretio umete prije nas zbog toga što su bili nepravednici. Benu Israil, navodi se kod Buharije i kod muslima, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada bi nekome od njih kanulo nečisti na odjeću, više to ne bi mogao prati. Nego bi morao to iskinuti. Iskinuti to i tako, jeli koristiti tu odjeću. A kada bi mu kanulo nečisti na kožu, kad više ne bi mogao to oprati. Nego bi morao to uzeti klešta pa iskinuti taj dio kože. Vidite kakvi to su propis koje ljudi ne mogu trpiti. Bi li neko mogao uzeti sam sebi prst odrezati dok toga što ga je pogodilo nešto od neđaseta? Teški propis. A nama Allah Želešanu daje da klanjaš dva rekiata kako je propisao Allah Želešanu i da te oprosti ono što su učinio. Kod njih je bio propis kod Benu Israila kada čovjek hoće da se pokaje Allahu Želešanu mora se ubiti. Činio si loša djela i hoćeš da se pokaješ Pa kaže Musa alaih sallam kada govori svome narodu da su se ogriješili Allahu Đeršanu uzimajući tele za svoje božanstvo i tako dalje. Fe tubu ila barikum faktulu enfusekum. Kaže pokajte se Allahu Đeršanu i poubijajte se. To je bila ta oba. Kod nas je dovoljno da čovjek digne svoje ruke i da kaže gospodar moj oprosti mi. I tu se sve završava. Ako je iskrena te oba Allahu Đeršanu uzič, uzišeni gospodar će mu Azeođel oprosti. Bileži imam Nesaj, imam Ahmed, Taberani i drugi sa dobrim lance prenosilaca da je Ebu Osman Nehdi jedan poznati tabin koji se je družio sa Ebu sa Salmanom El Farisijom 12 godina kaže da je jednog dana došao sa Salmanom Farisijom pod jedno drvo koje je bilo suho pa je Salman El Farisija uzeo to drvo i potresao i zrmao krošću toga drveta pa je lišće padalo s tog drveta pa je upitao Salman al Farisija, Ebu Osmana i Nehdija, kaže, zar me nećeš upitati zbog čega sam ovo učinio? Kaže, pa zbog čega si to učinio? Kaže, bio sam sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, pod ovim drvetom. Kako si ti sada sa mnom, tako sam ja bio sa Allahovim vjerovjesnikom, alaihi salatu wasalam. Pa je prišao, kaže, izdrmao je ovako ovo drvo. Kaže, pa je lišće počelo padati. Pa me je upitao poslanik, ali i salatu veselam, o Selmane, zar me nećeš uspitati zbog čega sam ovo učinio? Pa kaže, bi je bi ente o umi, ti si, moj, ti si moja majka i moj otac, o Allahov poslaniće. Draži si mi nego majka i otac. To je, braćo, vjernička duša. Vjernik koji je poslanik sallallahu alejhi wa sallam draži nego njegova majka i otac, nego njegova djeca, nego cijeli dunjaluk. Ne samo to, ashabi poslanika su nam draži nego naša djeca. Jer naša djeca će biti na sudnjem danu možda naši neprijatelji. Allah Želešanu kaže Ja ejuhel ladine amenu Ku anfusekum wa ahlikum nara Wa kuduhel nasu wa hijara O vjernici čuvajte sebe i porodite svoje od vatre džehennemske zaštiti sebe i svoju porodicu od vatre. Ti ćeš biti pitan za svoju porodicu i za svoje djete. Jesi li ga odgojio? Jesi li ga uputio? Što si učinio na tome planu? Ili si pustio svoje djete da ga odgaja ulica ili nevjernici ili televizor i slično tome. Bićeš pitan šta si učinio. Dok su ashabi ti koji su prenijeli nama vjeru, ono što mi imamo danas. Ashabi su, kako kažu islamski učenjaci, vrat između glave i tijela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je glava, a sahabi su vrat, mi smo tijelo. Pa dobro, ako su svi ashabi nevjernici, ko što tvrde, neki koji se pripisivaju muslimanima, ko je nama onda prenio vjeru? Vjera se od nevjernika ne prihvata. Ashabi su ti koji su, znači, prenijeli do nas vjeru. I oni su nam, znači, draži onda nego naše porodice. Pa kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem Salmanu Farisi, kaže, vidiš li Selmane kada je zrma ono drvo, kako pada ovo lišće? Kaže, vidimo Allahov poslaniće. Kaže, tako je primjer namaza čovjeka koji stane. Koji, čovjeka koji stane Allahu Đelešanu namaz. Kada stane tako, kaže, sa njega padaju ovi grijesi, kao što vidiš da ovo lišće pada. To je ne samo, to je za abdest sam vezano. Poslanik Ali Isalatu Veselam kaže u brojnim hadisima, ko se abdesti, kaže, kada pere svoje ruke i dijelove tijela, kaže, ispod, kaže, njegovih noktiju izlaze grijesi. Nije grijeh ispod nokta, ali hoće poslanik ovdje simbolično ukazati da i oni najsitniji grijesi i propusti koje čovjek učini, da izlaze jeli, dok se čovjek abdesti. To je nagrada, braćo, nama ovome umetu. Možda će neko kazati, dobro, narodi prije nas su živjeli po 900 godina. Nu, Nuh Ali Islam je pozivao svoj narod 900 godina. Selman al-Farisija je živio, on je ashab, živio je po konsensusu islamskih učenjaka 250 godina. Ashab živio je 250 godina i nema razilaženja među istoričarima o tome. A neki kažu da je živio 350. Da imao jako dug život. Prije nas narodi su dugo živjeli. Možda će neko kazati, pa vidite, on živi 900 godina. Nuh, ali Islam je pozivao 900 godina svoj narod. Koliko je živio prije toga, koliko je živio poslije toga, kako ćemo mi stići mjesto Nuh a.s. Kažemo, priješnji narodi nisu imali ono što mi imamo. Priješnji narod nije imao Leletul Kadr. Leletul Kadr, hajrun min elfi šahru. Noć Kadra bolja od hiljadu mjeseci. Nisu imali namaza kao ovoga što mi imamo. Pa da ti Allah Đeršanu zbog njega svoje grijehe oprosti. Zbog barek kjata da te Allah Đeršanu oslobodi svega. Nisu imali ono što smo mi imali, šerijat koji mi imamo. Pa je zato Allah Želešanu učinio da mi njih možemo stići. Ne stići, nego preteći. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u hadisu koga bilježi Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže, ko petkom pere svoju glavu i okupa se. I potom kaže, ode u džamiju, ide pješice, ne koristi preuzno sredstvo. Potom priđe imamu i sluša pažljivo šta imam govori na hutbi potom kanja sa imamom, kaže Allah mu piše za svaki korak kada je otišao godinu dana posta i godinu dana namaza. Ideš u džamiju, imaš kilometar, pješačiš, zamisli koliko imaš korak, za svaki korak imaš godinu posta i godinu namaza. E recite mi sada, oni koji su živjeli prije nas, kada će on moći, pa ti imaš u godini 52 džume, Kada će oni prije nas moći stići da ima godinu namaza i godinu posta? Nikada. To je dobrota koja je data ome umetu. Zato čovjek sa malo dijela može kod Allaha Želešanu zaraditi puno sevapa. I ako Allah Želešanu nas poživi, govorit ćemo posebno o nekim dijelima koja se čine, koja su jako jednostavna za praktikovanje, a koja imaju veliku nagradu kod Allaha Želešanu. Zamislite samo hadis, braćo, u kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže ko posti jedan dan na Allahovom putu Allah kaže udalji između njega i vatre 70 godina. Jedan dan postiš na Allahovom putu. Nikakva to tegoba nije. A Allah zbog tog dana udalji između tebe i vatre 70 godina. E to je ono što smo mi dobili. Mi smo najbolji umet i najbolji narod koji se pojavio. Dobili smo stvari koje nisu imali priješnji narodi. A najvrijednija od tih stvari jeste namaz namaz o kove govorimo, inša Allahu Teala. I kaže Ibnu Mas'ud radijallahu ta'ala anhu kako bilježi ima muslim u svome sahihu, kaže od ashaba nije niko kaže kasnio na namaz i nije izostajao od namaza u džematu. Kaže osim munafik čiji je nifak bio poznat među ashabima. Dok bi čovjek zakasnio na namaz, odmah bi smatrali ga munafikom. Ne samo to, nego kaže se da su ashabi onome ko bi zakasnio na namaz u džematu, ne bi došao na početni tekbir, tri dana bi mu ukazivali svoje saučešće. Tri dana kad god vidiš svoga brata kažeš primi moje saučešće, zakasnio si, promašio te početni tekbir u namazu. A ko bi propustao namaz u džematu, kaže sedam dana smo mu kaže, ukazivali svoje saučešće. Pa kad god ga vidiš sedam dana, kažeš da te Allah učvrsti, da te Allah da svako dobro, da te Allah učini sa burle, primi moje saučešće, zakasnijem se na namazu džematu. Kaže Ibnu Mesud radi Allahu ta'ala anhu, kaže, ashabi su dolazili, kaže, između dva čovjeka. Dvojica ga drže sa dvije strane, a on na štakama ide dok ne uđe u sap, pa ga drugi stisnu sa dvije strane da može stojati u namazu. I tako bi klanio, ali nije ostao iza namaza u džematu jer su ashabi znali, vrlo dobro su znali vrijednost, vrijednost namaza. Znali su da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Bejn el mer'i wa širki wa kupri terku salah. Kaže između čovjeka i širka i kupra i nevjerstva jeste da ostavi namaz. To je granica. Dovoljno je čovjeku da upadne u kupur u nevjerstvo da ostavi namaz. To mu je dovoljno. Kaže Šakik ibn Saleme radijallahu ta'ala anhu kako bideži imam tirmizi u svome sunanu sa vjerodostojnim lancem prinosilaca. Kaže, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame nisu smatrali ni jedno djelo kuprom i nevjerstvom osim ostavljanja namaza. I ovu predaju je također zabilježi imam hakim u svome musedreku koji kaže imam zehebi da je njen lanac prenosilaca dobar. Znači, namaz i vrijednost namaza. A posebno vrijednost namaza, vrijednost namaza u džematu. Što je dobro razumjela prva generacija. Kaže Sa'id ibn Musayyib kaže 40 godina sam klanjao namaz u džematu, nikad me namaz u džematu promašio nije. Jedan jedini namaz me nije promašio. A kaže 20 godina nisam gledao u leđa ljudi. To jest uvijek sam klanjao u prvom safu. Jedno kada su pitali, kaže, zbog čega si ti uvijek prije ezana u džami? Kaže, ezan je za nemarne. Ezan nemarne poziva u džamiju, kaže, ja nisam nemaran. I tako je bio uvijek prije ezana u džami. Onaj ko svoje srce poveže za džamiju i zavoli džamiju, takav će biti na sudnjem danu u Allahovom dželešanu hladu. Kada neće biti drugog hlada, kada će se ljudi kupati u svome znoju, takav će biti u, u nijemetima i u žicima kod Allaha tebara kevoteala. Pa kaže Ibnu Mesud, 40 godina sam klanjao namaz u džematu. Nikad ne nije promašio namaz u džematu. Sa'id ibn Musayyib, on je poglavar tabina u ome pitanju. Najbolji tabin što se tiče namaza u džematu. A najbolji tabin općenito jeste u Ejsel Karni, kako je došlo kod imama muslima u njegovom sahihu od hadisa Enesa radijallahu ta'ala anhu da kaže najbolji tabin koji će se pojaviti jeste Uvajs al-Qarni koji će doći posle mene. Kaže poslanik sa oselem da je rekao u tom je hadisu da ta ima Uvajs koji kaže kad vam dođe iz Jemena kaže neka vam dovi. Pa kad je došao u vrijeme hilafeta Omara radijallahu ta'ala anhu kaže Omer izašao kaje ko je od vas Uvajs? Kaže ja, kaže čini mi dovu. Omer radi Allahu ta'ala anhu. Pa kaže, o vladaru pravovjeni, za ja tebi da činim dovu, a ti si taj i taj? Pa kaže, tako mi Allaha čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao, kada dođe, kaže, u vejs neka vam dovi. Jer on kaže, ima svoju majku, prema kojoj je dobar i dobročinitelj. Ima svoju majku kojoj čini dobročinstvo. Zbog dobročinstva svome roditelju, Allah Đelešanu ga je uzdigao da bude na stepen Omera možda radi Allahu anhu. Da dovi Omeru. A ako Allah Želešanu da prilike, posebno ćemo inša Allahu Teala govoriti o dobročinstvu roditeljima. I ovaj hadis je imam Neoji koristio u svome komentaru u El Minhađu, u svome komentaru na muslimov sahih, odgovarajući nekim islamskim učenjacima koji su stavili svoje imame da su najbolji nakon haba. Ne samo to, neki kažu, naš imam je muđiza poslanikova nakon Kur'ana. Ne, najbolji tabin koji se pojavio jeste Uvejsel Karni, kako kaže Allahov vjerovjesnik, ali ih i salatu osalam. Namaz. Namaz stup vjere. Stup na kome sve počiva i na kome se završava. Počiva na dunjalu koji završava se na ahiretu. Ako bude ispravan, ispravna su i druga djela. Ako ne bude ispravan, neće biti ispravna ni druga djela. Molim uzvišenog Allaha Želešanu da nas učini od onih koji obavljaju namaz onako kako ga je propisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da nam primi naše namaze, obavezne i dobrovoljne, i da nas učvrsti na istini, na haku i da nam da svako dobro na dunjalu i na ahiretu. يضليه الظلام بلا الكون حيران مرام ضارب في التيه يضليه الظلام Društvo i zajednica bez namaza i bez akajda i ubiđenja prvih pokoljenja je kao list koji je, kojim se igra vjetar. Nema nikakve vrijednosti. Pozivanje braća u namaz je pozivanje u džihad. Namaz je jedan od vidova džihada. Kaže Ebu Zer radijallahu anhu, kako to bileži Ibn Abdulber u svome dijelu, džamiju bejani na ilmi o fadlih, Kaže, ko smatra da odlazak u džamiju na propisane namaze nije džihad na Allahovom putu, taj je pravi džahil. Taj je prava neznalica. Brojni su hadisi u kojima poslanik sallallahu alaihi wasallame poredi klanjača sa muđahidom na Allahovom putu. Kaže alaihi salatu wasalam, hoćete li kaže da vas obavijestim onome zbog čega uzvišeni Allah Đelešanu briše grijehe i diže stepene i deređe svome robu? Pa su kazali ashabi, hoćemo Allahov vjerovjesniče, obavijesti nas o tome. Pa je kazao sallallahu alaihi wasallam, propisno uzimati abdest i koračati, praviti puno koraka do džamije i iščekivati od namaza do namaza, fezalikum u ribatu. To je, kaže ribat. To je bdijenje na Allahovom putu, pa je to ponovio tri puta. Bideži imam muslim u svome sahihu. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, čudi se Allah Đelešanu dvojici ljudi. Prvom čovjeku koji ustane po noći da klanja Allahu Đelešanu. To je prva prepreka koja je spomenuta u ome hadisu. Da ustane čovjek po noći u prvi onaj mah. Ne čovjek da stavi sebi sat pa da mu sat zvoni dva ili tri sata. Dok se žena na kraju možda ne probudi pa mu ne kaže diš se Allahov robe. Probudio si djecu i slično tome. Već znači u prvi taj mah ustane i klanja Allahu Đelešanu dva rekiata. Možda će ove prepreke biti sačuvan onaj koji nije oženjen. Ili onaj koga Allah Đelešanu nije obskrbio možda posebno lijepom ženom. Treća prepreka koju poslanik sallallahu alaihi wasallam spominje ome hadisu jeste da se abdesti hladnom vodom i potom da klanja dva rekiata. To su četiri prepreke. Koji ih prebrodi, slomio je svoju dušu, svoj nefs i slomio je šeitana i njegove osvese. I drugi, znači rekli smo na početku hadisa da se Allah Đelešanu čudi dvojici ljudi. Prvi je ovaj koji je ustao da klanja Allahu Đelešanu. A drugi je čovjek koji je izišao da se bori na Allahovom putu, pa kada je vidio da su njegovi prijatelji, njegovi drugovi i braća muđahidi poraženi, okrenuo se i htio da pobjegne sa bojnog polja. Pa se je sjetio kakva mu kazna pripada od Allaha Đelešanu ako to učini. Pa se je vratio i borio se protiv svoga neprijatelja dok Allah Đelešanu nije odredio da i on pogine na lahom putu. Pa Allah Đelešanu kaže, meleki moji, pogledajte, ja, kaže, svjedočim da sam im oprostio. Oprostio je tim robojima. Poredi poslanik sallallahu alaihi wa sallam ome hadisu onoga koji obavlja namaz Allahu Đelešanu i onoga koji se bori na Allahovom putu. Jer je namaz i pozivanje u namaz jedan od vidova borbe na Allahom azzavuđel putu. Sjetimo se samo onoga ashaba iz priče koju je zabilježio imam Buharija, Ebu Dawud i drugi, kada su jedne prilike izišli sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam, pa su ga ostavili da ih čuva, da im bude stražar, pa je prišao jedan od mušrika i gađao ga strelama dok je on bio na mazu. I više strela je pogodilo njegovo tijelo. No međutim on se nije pomjerao, već je završio svoj namaz. Mirno je završio svoj namaz. Pa kada su ga upitali, nakon toga kada je probudio druge ashave, pa ga upitali zbog čega je tako učinio, Kaže, bio sam u namazu i mrzio sam da prekinem namaz zbog toga. Mrzio sam da prekinem namaz zbog toga. Vidimo da je onaj ko obavlja namaz, da je to borac na lahom putu. I da je takav spreman da se žrtvuje za lahovu vjeru. Onaj ko nije spreman da se žrtvuje da obavlja namaz, kako će biti spreman da da svoj život za Allahovu vjeru. Kaže, znači, Allah Želešanu, Musa'u, alaihissalam, i njegovom bratu Harunu, da grade kuće svome narodu u Misru, i da učine te kuće kiblama. Šta znači ovaj ajet? Razilaze se mu fesiri oko značenja ovoga ajeta, pa kažu da učinite svoje kuće kiblama, to jeste da povećate dobrovoljne namaze u svojim kućama. Da klanjate dobrovoljne namaze u kućama, u ajakimu sala i da obavljate namaz, to jeste da obavljate namaz zajednički u džematu. A ti obraduj vjernike. Dobrovoljni namaz u kući, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, držite se dobro noćnog namaza. To je, kaže, običaj i to je praksa onih koji su prošli prije vas, dobrih Allahovih robova. I time se približavate Allahu Đelešanuhu. On vas priječava od ružnih dijela. I on vam podiže vaše stepene kod Allaha Đelešanuhu. I briše vam vaše rđave postupke. I on vam je zaštita i paravan od bolesti. Neće vaše tijelo pogađati razne bolesti ako budeš Allahu Đelešanu obavljao noćni namaz. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, draga moja braćo, svatio vrijednost namaza i govorio je: "Hubbi bayna min dunyakum an-nisa'u wa tib." Ođu'ilet qurratu 'ayni fi sala. Učinjeno mi je da volim dvije stvari od ovih vaših dunjalučkih stvari. Žene i mirise. I učinjeno mi je da budem radostan u namazu, da budem vesel u namazu, jer je to najveći ibadet koji može čovjek da čini Allahu Đelešanuhu. Pa nije poslanik alaihi salatu veselam ovdje ubrojao namaz u dunjalučke stvari, već ga je izdvojio i kaže da mu je učinjeno da bude radostan i veseo u namazu. Pogledajte samo one kojima je učinjeno da budu radosni i veseli uz ekrane, gledajući pokvarene televizijske programe. Čovjek je spreman da sjedi satima i satima da gleda u taj pokvareni aparat koji ruši moral zajednica i pojedinaca I na kraju čovjeka može pogoditi najveći musibet da bude iskušan sa najvećim njemetom koga mu je uzvišeni Allah Želšanu podario, a to je vid. Danas vidimo da ljudi provode veliki vremenski period uz ove pokvarene aparate, izlažući sebe i svoju porodicu velikim fitnetima i iskušenjima. Kada pogledate danas u islamskom svijetu, kada pogledate na ulice, znate odmah kakvi se programi prikazuju preko televizora. Nemate potrebe ni jedan program gledati, niti jednu emisiju i seriju pratiti. Ako vidite ljude da su razočarani na ulicama i da nose maramice u svojim rukama i da suze brišu, znajte da su se oni opet tamo negdje posvađali i da su opet razmjerice i da su se rastali i slično tome. Ako vidite ljude vesele, radosne, razdragane, hodaju žurno, znajte da su se oni opet vratili, da to sve ide svojim tokom, da su se pomirili i tako dalje. Ako vidite ljude da hodaju žustro, da su nervozni, znajte da je bio nekakav film o ubistvima i slično tome. Tako nemate potrebe pratiti ni jedan program, ni jednu emisiju. Sve znate na očima ljudi i na njihovom ponašanju. To je dokaz da slijepo slijede ono što se prikazuje preko tih, preko tih programa. Potom dođe Karija i uči Kur'an. Uči Kur'an u emisiji koju predvodi voditeljica koja nema odjeće. Pa kaže onda ona tebarrađne tebarruđel džahilijeti rula. I nemojte se vi razgoličavati kao što su se razgoličavale one paganke u pagansko doba. Šta će sada razumjeti onaj obični čovjek koji, sjed, koji ne razumije šta je kitab i sunnet? Razumjeće da je ovo razgoličavanje koje vidi i koje je ispred njega, da nije to to. To je nešto drugo. Ovo je ispred njega, Allah je lijep i voli ljepotu. A razgoličavanje koje se spominje u Kur'anu, to je nešto drugo. To je vrijedilo za njih, to ne vrijedi za nas. Inače, ne bi taj karija koji nema na sebi ni jednog simbola islama, ne bi on tako postupio. I tako se onda ljudima plasira islam i tako se ljudima plasira vjera. Jedne večeri, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, tražila sam poslanika alaihi salatu veselam po njegovoj posteli, pa ga nisam mogla naći. Pa me je pogodilo ono što pogađa žene, ljubomora. Pa sam, kaže, ustala, spremila se i pošla sam da tražim poslanika alaihi salam. Idem vidjeti kod koje od svojih žena je otišao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavioši mene, a to je moje veče ja imam pravo na njega. Kaže, pa sam krenula, pa sam udarila sa svojim stopalama o stopala poslanika alejhi salatu ve wasalam. A on na sećdi spojio svoja stopala i dovi. Allahume, e'udhu bi ridake min sahotik, obi mu'afatik min u'kubetik, wa'udhu bike minke la uhsi senajena alaik ente kema estenite ala nepsik. Dovi pa kaže, gospodaru moj, ja se tebi utječem tvome zadovoljstvo tvoje sržbe i tvome oprostu tvoje kazne. Utječem se tebi od tebe samoga. La uhsi senaen alejk. Ja ti se ne mogu ne zahvaljivati i ne mogu iskazati svoju zahvalu prema tebi, gospodaru moj. Ente kema esnejte ala nefsik ti si onakav kakvim si sebe opisao. Alehi salatu veselam. Učinjeno mu je da bude radostan i vesel u namazu. Da voli namaz. Pa je tako dovio. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, pa tako mi Allah rasplakao me. Aisha razmišlja razmišljanjem, dunjalučkim razmišljanjem, kako žene razmišljaju. Pogodila je ljubomora, a poslanik sallallahu alaihi wasallam plače u namazu i moli svoga gospodara. Bio je Sa'id ibn Musayyib najpoznatiji čovjek po svome namazu u svoje vrijeme, u vrijeme tabina, Bio je najžešći prema namazu i najviše je pazio na namaz. Pa kada mu je žena njegova jedne prilike kazala zbog čega to činiš, zbog čega sebe opterećuješ klanjajući namaz za takav način, duge namaze upotpunjavajući ruku i sečde, ostajući dugo na ruku i slično tome, pa je kazao strpi se, saburaj, možda će Allah Želešanu našem djetetu dati dobro i hajr, zbog moga namaza. Pa je proučio riječi uzvišenog Allaha Želešanu وَكْيَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا I njihov otac je bio dobar čovjek. Allah Želešanu zbog tvoga namaza može tebi dati dobro. I tvome djetetu i tvojim roditeljima i cijelo jednoj zajednici. A isto tako kada ljudi okrenu se od namaza i ne budu namazu pridavali vrijednost i pravo i hak koje zaslužuje, uzvišeni Allah Želešanu će ih kazniti na način kako on hoće, subhane. Zato je neophodno da vjernici preračunaju sebe i razmisle o svojim namazima i uporede ih sa namazom poslanika, alaihissalam. Da bi na sudnjeme danu bili od onih za koje je poslanik kazao ako im namaz bude ispravan, bit će im ispravna i druga djela. A da ne budu od onih koji će propasti pored svoga namaza. Draga moja braćo, o namazu se može dugo i dugo pričati. Namaz je najvrijedniji obred. Kad pogledate u fikske knjige, i u hadijska dijela vidite da su najduža poglavlja o namazu, o vrijednostima namaza, o svojstvima i načinu obavljanja namaza i raznim drugim fikskim propisima vezanim za namaz. No međutim, željeli smo kroz ovo kratko predavanje da ukažemo na neke od hadisa koji ukazuju na odlike ovoga ibadeta, ne bi li Allah Đelešanu nama dao snage i moći i sabra da obavljamo namaz na način kako je to učinio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da nas učini ustrajnim u tome i da ga sretnemo a on zadovoljan sa nama azza wa džel molim ga subhanahu wa ta'ala da nas pouči našoj vjeri da nas pouči korisnom znanju da nam da od svoje dobrote na dunjaluku i na ahiretu da nam najbolje učini naša zadnja djela i da nas spoji u džennetu Firdevsu našim vjerovjesnikom alejhi selam njegovim ashabima shahidima i dobrim عديم سون دوشتو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت الحر الأوفى